نعمه زكي الله سبحانه وتعالى نا الله سبحانه وتعالى amemchagua mwenyewe na kumuongoa kwenye njia iliyonyoka qala wa atainahu fi dunya hasana وإنه في الآخرة لمن الصالحين na tukampa wema duniani na hakika akhira atakuwa miongoni mwa watu wema thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wama kana min almushrikin mara ngapi rejelewa makana mushrikin mara ya pili wama kana min almushrikin Allah subhanahu wa ta'ala asisitiza katika hili jambo wama kana min mushrikisha tukakufunulia wewe na kukuletea wewe wahi ya kwamba ufuate mila ya Ibrahim muongofu wala hakuwa miongoni mwa washirikina na aya zinazobainisha uhakika wa da'wa ya mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam ni nyingi sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika katika suratul an'am aya 161 yakul قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم سيما kwa hakika mimi Mola wangu ameniongoa kwenye njia iliyonyoka dinan qiyaman dini iliyo sawa kabisa haina dosari yoyote ndani yake millata ibrahima hanifa ambayo ndiyo milla ya ibrahim aliyekuwa mwongofu katika tauhid wama kana minal mushrikin tena Allah subhanahu wa ta'ala apasema wama kana minal mushrikin wala hakuwa miongoni mwa washirikina katika suratu Ali Imran qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin asitiza kuwa Ibrahim hakuwa katika washirikina kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya mwisho ya suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu وجاهدوا في الله حق جهاده نيبين يني دين يا الله سبحانه وتعالى كما انه يستحق جهاديات هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الله سبحانه وتعالى يي امكچغوني ني ولا حكويكا جو ينو مambo mazito ملة أبيكم إبراهيم ملة يببين إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل يي الله alikuiteni وإسلام تنغ زمان إلى آخر الآية فنبه الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العزيز على هذه القضية المهمة وهي أن إبراهيم ما كان مشركا والله سبحانه وتعالى ili jambo amelitanabaisha sana katika kitabu chake sana kuwa Ibrahim hakuwa katika washirikina hakuwa katika washirikina hata kidogo na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya fathu Makka alipoifungua al-Kaaba pale ndani akaona picha za watu wawili wamechorwa mtu mzima na mtoto wakipiga ramli piga ramli kutumia vile vijiti kisha wakasema makuraish huyu ni Ibrahim na Ismail wapiga ramli yastaqsimuna bil azlam mtume sallallahu alaihi wasallam wallahi mastaqsama bil azlami abadan hawajawai hata mara moja kupiga ramli sababu Allah amesisitiza katika kitabu chake kwa Ibrahim hakuwa katika washirikina hata siku moja bali alisimama katika mstari wa sawasawa wa tauhid na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kutuamrisha sisi tunaomfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufuate mila ya Ibrahim ambayo ni tauhid mpaka kufikia kusema waman yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa mwenye kuichukia mila ya Ibrahim ambayo ni tauhid basi ameitia nafsi yake katika upumbavu illa man safiha nafsa Kwa ile mila aliyopewa Ibrahim alayhi salatu wassalam ni mila ya tauhid ya kumpokesha Allah katika ibada. Na Allah amemfadhilisha Ibrahim kwa mambo mingi. Jana tulitaja baadhi ya yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha yeye juu ya watu wengine. Da'wa ya Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kulingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoanza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha Ibrahim alayhi salatu wassalam aanze kufanya da'wa akaanza na watu wake wa nyumbani na mtu wa karibu zaidi katika watu wake wa nyumbani ni baba yake Azara ambaye jana tulimzungumzia na kumgusia يقول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين leo asubuhi tumesoma hadithi katika sahih muslim hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu iliposhuka hii aya mtume sallallahu alaihi wasallam akawakumbusha jamaa zake kwa hiyo akaanza na mtu wa karibu yake ambaye ni babake na mama yake hatukuelezwa sisi chochote kuhusu mama yake Ibrahim alayhi salatu wasallam kabisa haikuhusiwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala almuhim Ibrahim alikuwa mpole sana katika kumlingania baba yake katika Uislamu na tauhid Allah subhanahu wa ta'ala akilieleza hilo katika suratu Maryam kadhalika amelieleza katika sura nyinginezo lakini hapa amelieleza zaidi يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا نمتاجي kumbuka katika kitabu Ibrahim hakika yeye alikuwa ni mkweli na ni nabii إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا alipomwambia baba yake ewe baba yangu kwa nini unaabudu kisichosikia na kisichoona na kisichokufaa chochote kwa nini waabudu kitu ambacho hakisikii hakioni hakikufai chochote ya abati inni qad jaani min alilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ewe baba yangu kwa yakini imenifikia ilmu isiyokufikia wewe basi nifuate mimi na mimi nitakuongoza katika njia iliyo sawa angalia maneno mazuri aliyotumia Ibrahim katika hii sehemu alipomwambia babake inni qad jaani min alilmi ma lam yatika fattabi'ni hakumwambia babake ya abati innaka anta jahilun wewe jahili mkubwa mimi nina elimu nifuate mimi Aa amwambia kuna ilmu ambayo imenijilia mimi haija kufikia wewe nifuate mimi nitakuongoza katika njia ya sawa nitakuelekeza katika usawa na hapa atufundisha adabu ya kijana anapomlingania mzazi wake si kumfuata na kelele na fujo kuna uslubu wa upole tizama katika kila maneno hapa Allah anza ya abati ya abati ya abati ewe baba yangu ewe baba yangu namna alivyokuwa Ibrahim ni mpole kwa baba yake Allah subhanahu wa ta'ala simulia tena ya abati la ta'budi shaytan ewe baba yangu usimwabudu shaytan usimtii shaytani ukamwabudu ukamshirikisha Allah inna shaytana kana lirrahmani asiya hakika shaytani ni mwenye kumwasi mwingi wa rehma Allah subhanahu wa ta'ala na kuna hili jambo katika katika fawaid wanaotaja wanaovioni katika suratu Maryam Allah subhanahu wa ta'ala hata anapozungumza kwa hasira atumia jina lake la Ar-Rahman katika sura nzima Ar-Rahman mwingi wa rehma bimaana ni mwingi wa rehma Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule atakayetafuta rehema zake ni sahali kuzipata kwa nini mjitie katika adhabu wakati Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehema bali mpaka kuzungumzia wale waliomnasibishia mtoto Allah akasema waqalu takhadha arrahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا تميجين للرحمن الرحمن سورة زي ما يمتون مبقى كتكهي سهيم إبراهيم من بيباباك يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً ewe baba yangu hakika mimi naogopa isikupate adhabu kutoka kwa mwingi wa rehma arrahman ukaja kuwa mwenziwe shetani ndani ya moto wa jahannam kwa hiyo ni kama kumwambia Allah ni mwingi wa rehma kwa nini wajitafutia adhabu wakati ukitaka rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ziko karibu ukajiepusha na yale aliyokukataza jawabu ambalo alimpa baba yake kumwambia mwanawe Ibrahim qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim baba huyo akasema unaichukia miungu yangu ewe Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak kama hukomeki wewe basi lazima nitakupiga kwa mawe nitakupiga mawe wewe mpaka nkulie mbali mtoto wahjurni maliya na niondokee mbali tena kwa muda mrefu ondoka hapa sitaki kuona sura yako naam kullu kafirin fahuwa waliyun lishaitan kwa kweli kila kafiri ni kipenzi cha shaitan kadhalika ule moyo mgumu huwa kwa kila mwenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala baba yake pamoja na kuwa mtoto wake amwita ya abati ya abati ya abati baba yake amwambia araghibun anta an alihati ya ibrahim hakumwambia ya bunayya ewe mwanangu na hii yaonyesha kuna kaswa ule ususuavu na ugumu wa moyo ambao kafiri huwa nao katika moyo wake hawana huruma hawana huruma wana roho ngumu sana sababu ya kufuru waliokuwa nayo mpaka kalima ya bunayya lam yaqulha li ibrahim alayhisalam ewe mwanangu kalima hii pia hakuitaja kwa ibrahim bali animwita kwa jina lake kuonyesha ule ugumu wa moyo wake aliokuwa nao yule baba na Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo alivyowasifu kufar katika nyoyo zao thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa kisha nyoyo zenu zikawa ngumu baada ya hayo banu israeli walimtaka Musa amfanye yule aliyeuawa atamke ni nani aliyemuua kisa maarufu walipomfuata Musa maana walikuwa karibia kuteta kulikuwa na bwana mmoja tajiri sana tajiri ana mali na ana mtoto wa ndugu yake peke yake ndiye atakayemrithi hana katika familia yake isipokuwa mtoto yule mtoto akaona huu mzee hafi wako watoto wengine wako hivyo eh? huu lakini mtoto wa ndugu yake kini, ni ammi yake kuna wengine baba zao waswa hafi ha yuko tu huyu akaona wacha mfanyike bwana namuua mimi sababu nitachelewa kuipata ile mali na sote tufahamu katika mirathi yule anayemuua mwenzake harithi katika ile mali ya yule aliyemuua haurithi sababu umefanya haraka wewe kutaka kuirithi umemuua kwa ajili ya urathi lakini huyu bwana alimuua ami yake akamchukua akaenda akamtupa kwenye kabila lingine la Banu israeli watu wakipambaukiwa na asubuhi yule maiti katika kabila fulani e bwana tena yeye ndio wa kwanza eh wamemuua ami yangu kumbe yeye ndo aliyeua lakini hataka kusingizia wenzake utesi takriban kutokea vita kusema ah ya nini tupigana tuna Musa sisi azungumza na Allah moja kwa moja mwambieni Musa aende akamuulize Allah amemuona huyu mtu alifanya atuambie nani Allah akataka kuwaonja akamwambia Musa waamrishe watu wako wachinjie ng'ombe kisha zile nyama za ng'ombe wakishamchinja wampige nazo ile maiti ataamka atasema fulani ameniua atataje Musa akaja akasema inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa sawfanya mzaha Musa sisi tukwambia bwana ulizi wewe leta mzaha sasa ng'ombe wa nini sasa قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل najilinda na Allah nisije nikawa katika wajinga siwezi kufanya mambo kama wakaanza maswali mengi yule ng'ombe yuko vipi rangi yake hivyo umri wake ni maswali mengi almuhimu mpaka mwisho yule ng'ombe takriban kidogo walikuwa washindwe kumpata yule ng'ombe walipompata wakampata kwa bei ghali sana almuhim ashahid katika kikisa kisa walipomchinja yule ng'ombe wakamtupia zile nyama yule maiti akaamka akasema aliniua ni mwana wa ndugu yangu yule pale yule aliniua kwa sababu wataka kunirithi kisha huyo akafati basi si hili ndio likuwa mwataka nyinyi ashasema aliniua ni fulani kisha akafatena kwa mfano ni wewe umeona jambo kama hilo utakuwaje mtume wa Allah yuko pale Musa alayhi salam ukaona mtu maiti maiti ameamka akasema deni huwa ni fulani kisha akafa tena imani yako itakuwaje bila shaka ile imani yako itakuwa juu sana kweli huyu ni mtume wa Allah mpaka maiti ameamka na akasema kisha akarudi kufa hii miujiza ya mitume maiti haamki hata siku moja kwa ajili ya watu wa maulidi inikumbusha jambo moja hili hati kazi ya maulidi kazi zamani walikuwa kidanganya watu sema yule yule ansema taslimu sijui kabla ya kufa kisha akafa yule bwana akaja mbio kamwambia mbona bwana unkufa mama kabla hujasilimu ati akaamka sema shahadu an la shahadu muhammad rasul kisha akafa angefufuliwa Abu Talib ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa atamani sana asidini akuamka atawaamkia nyinyi hebu acheni uongo bwana basi kuna uongo mwingine upime ukiona kilo nyingi sana sema ah, hii jamaa hii da hii kule majengo kwetu waita mavungazimia yani wadanganywa mpaka wazirai kisha waamka eh ulikuwa unasema nini vile manake ni uongo walikupita mipaka almuhimu baada ya banu israil kuona hili jambo pia washaliona angalia kufuru kitu kibaya sana Allah asema thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik hata baada ya kuyaona hayo nyoyo zenu zikawa ngumu baada ya kuona miujiza ya wazi pia nyoyo zazidi kuwa ngumu fahiya kalhijarati au ashad qaswa nyoyo zenu zimekuwa kama mawe bali ngumu zaidi kuliko mawe kwa hiyo usishangae waweza kumwona kafiri hajali amefanya jambo ovu chafu aua fanya hajali hata haimgusi dhamiri yake haimwambii kuwa yeye afanya makosa yuko sawa tu Allahu musta'an قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي la arjumannak usipokoma wewe kuzungumza masanamu yangu vibaya nitakupiga kwa mawe nikumalize ile mbali bali akaongeza akamwambia wahjurni niondokee gura hapa sitaki kukuona wahjurni malia tena muda mrefu niondokee sitaki hata kukuona hapa wala kukusikia basi Ibrahim hakuwa na budi isipokuwa kuachana na baba yake na kumgura qala salamun alayk ibrahim alayhi salatu wassalam kama babake amani iwe juu yako na kuacha kwa wema sikwambii maneno haya wala yale sasa ikiwa huyu baba amwambia maneno yale makali huyu mtoto wakati amlingania katika haki na pia Ibrahim hamtolei maneno ya jeuri leo mtu aweza kutumwa na mzazi wake mkate tu atumwa na mzazi wake mkate hajatukanwa hajaambiwa gura hapa hajaambiwa chochote nenda kanunue mkate nawe buda yatuma kweli wewe wewe buda vipi bwana wewe unataka watu wapumzike kidogo bwana watuma tu wewe si sasa hivi ninakwenda mbona hukuniambia pale eh muislamu huyo kijana wa Kiislamu ana maneno mpaka yule huyo baba yake uzama basi basi mwanangu afadhali ndiye mwenyewe nitachoka miguu lakini usinichokeshe moyo wangu ukantia dhiki afadhali ndiye mwenyewe eh chukueni mfano hapa huyu baba mwambie nitakupigia kwa mawe yani naweza hata kukuulia mbali tena niondokee hapa sitaki hata kusikia ondoka qala salamun alayk amani iwe juu yako saastaghfiru laka rabbi tena juu yake amwambia nitakuombea maghfira kwa mula wangu nitakuombea msamaha babangu Allah akusamee innahu kana bi hafia hakika yeye ananihurumia mimi sana mula wangu na hivi ndivyo wanavyotakikana Muislamu kuamiliana na watu wajinga Allah amewasifu waja wake wema kwa kusema وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما wajinga wanapozungumza na wao kwa maneno mabaya wao huwaambia maneno ya amani ili wasalimike na wale wajinga na wala si katika maneno ya amani unapofanyiwa ujinga na mtu aliyemjinga ukamsomea hii aya wewe utakuwa mtukana sio fahamu Kuna watu wanapofanyiwa ujinga na mtu anambia nini? Eh, wallah bana, idha khatabahumul jahiluna qalu salama bana. Salamu bana. Amani. Yeye ndio ushamtukana, ushamwambia yeye jahil na yeye ndio yokusudiwa katika hii aya. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ah, hii aya haimaanishi uisome wakati ule mtu anapokufanyia ujinga la. yani uzungumze maneno ya salama ili uepuke ile shari ya mtu kama yule usimwite mjinga manini uwe umwezi wewe kwa upumbavu yeye ankushinda sasa wewe kusalimika na ule ujinga wake na upumbavu yule mtu bora umwambie maneno ya amani Allah yahdik bana tosha bana alhamdulillah khair inshallah tena wewe aba pole bwana maneno ya amani yani uepuke tu sasa nyingine yabidi uwe hivyo ili usalimike usijifanye kila wakati uone kichwa kikubwa eti eh, waweza kuminyana ah, ah kuna watu mkazi yao hiyo anketi yeye ni mjinga tu sasa itabidi wewe ushuke daraja yake we mjinga ndio umweze na ukishuka pale chini umefika kwenye ground yake ya ujinga hata kufanyia ujinga wewe hujauona kwa hivyo haina haja salama yako mwache tu الله سبحانه وتعالى كوصف وجوام وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أكن يمازا سلام عليك سأستغفر لك ربي نقولي إبراهيم ألموانبيا مغفر بباك فموجنا كواني مشركين كتك سورة الشعراء Allah سبحانه wa ta'ala akieleza dua ya Ibrahim aliyoiomba waghfir li abi innahu kana min adh-dhalin na umsamee baba yangu hakika yeye alikuwa ni katika watu wapotofu kwa hivyo Ibrahim akatekeleza ahadi yake aliyomwahidi baba yake lakini alipofariki baba yake katika ushirikina akawa ashajua sasa baba yangu amefariki katika ushirikina hakumuombea tena maghfira Allah subhanahu wa ta'ala sema falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah na hila bainika baada yake kuondoka duniani ameondoka duniani bila ya kutubia tabarra minhu Ibrahim akajitenga na baba yake akajiweka mbali hakumuombea tena inna ibrahima la awahun hadim na masahaba alipokufa Abu Talib mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abu Talib la astaghfiranna laka ma lam unha ank mimi nitaendelea kukuombea maghfira maadamu mimi sijakatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala kukuombea maghfira kwa hivyo mtume sallam akawa yuomuombea Abu Talib amuombea amuombea Allah subhanahu wa ta'ala na hii mtume sallallahu ameiona kwa Ibrahim alisema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin pamoja na kuwa alikufa katika shirki na masahaba waliposikia hivyo kila mmoja na wazazi wake ambao walikufa pengine katika shirki na na jamaa zake walikufa katika shirki ikawa kila mmoja amuombea mama yake aliyokufa katika ushirikini kila mmoja katika masahaba Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya katika sura at-tauba kumwambia mtume wake ma kana lin-nabii walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen haimpasi kwa nabii na wale walioamini kuwatakia msamaha washirikina walau kanu uli qurba hata wakiwa ni katika jamaa zao min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baada ya kukwisha kubainikiwa kuwa hao ni katika watu wa motoni na hili la kubainikiwa kuwa ni katika watu wa motoni ni baada ya wao kufa wakiwa katika nini katika shirki na kufru hawakurudi nyuma wakawacha ile kufru ikiwa alikuwa si muislamu akabakia huko huko mpaka akafa kwa huyu ushajua kuwa ni katika watu wa motoni usimwombee maghfirah kisha pengine mtu aweza kusema lakini Ibrahim si yeye aliomba maghfira kwa baba yake Allah subhanahu wa ta'ala wama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya wala haikuwa Ibrahim kumwombea msamaha baba yake isipokuwa kwa sababu ya ahadi aliyoweka naye saastaghfiru laka rabbi alimwahidi baba yake الله سيما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لكن إليبون بينكية كون بيني أدوي والله علي بوشناي حكم بيتنا مغفرة إن إبراهيم لأواه حليم حكيك إبراهيم لكم مينجي وكم الله سبحانه وتعالى تنم ينكيب بمليف عليه الصلاة والسلام نا الله سبحانه وتعالى katika suratul mumtahina alipotuelekeza sisi kuchukua mfano mzuri kwa Ibrahim akasema قد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 maghfira na kama tulivyotaja mwanzo alimwombea kisha akawacha katika suratul an'am kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akataja hiwar baina ya Ibrahim na jamaa zake bali mwanzo akaanza na baba yake إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إبراهيم كمبك alipomwambia baba yake Azara waichukulia masanamu kuwa ni miungu basi na Allah subhanahu wa ta'ala mimi na kuona wewe na baba yangu na hawa jamaa zangu mko katika upotofu wa wazi kabisa mmepotea kwa kitendo mnachokifanya na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akataja hiwar baina yake Ibrahim na jamaa zake na baba yake watlu alaihim naba Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أليوليزا موابدو نيني نيني سما توابدو مسانام واب توفني اتكاف وسوا توشين دابا تكيوهم بمسانام قال هل يسمعونكم إذ تدعون مكيوهم بكوني واسكياو أو ينفعونكم أو يضرون au wawanufaisha au kuwadhuru qalu bal wajadna abaana kadhalika yafalun na hivi ndivyo walivyojibiwa mitume wote huko nyuma hivi ndivyo tulivyowapata baba zetu wakifanya na sisi pia tutafanya vile vile ila akhir alhiwar na hii imetajwa mara nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hiwar baina Ibrahim na baba yake na jamaa zake na insha Allah taala katika kikao kitakachokuja tuzungumzia da'watu Ibrahim alayhis salam liqaumihi wa munadharatuhu lahum mjadala uliosimama baina ya Ibrahim na watu wake katika kuwalingania wa Allah subhanahu wa ta'ala kama ulivyokuja katika suratul an'am biidhnillah ta'ala tutakuja kusoma katika kikao kitakachokuja na hapa ndiyo yaanza sasa da'wa ya Ibrahim kuwalingania watu wake kisha baada ya hapo ndio kinachofuata ni wale jamaa zake watakapoondoka kuyavunja masanamu kisha kutiwa ndani ya moto hayo insha Allah taala yote tutakuja kuyazungumzia biidhnillahi taala katika vikao vitakavyokuja subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fik